Louis Labado, aurten hauzapez izendatuk izan denaz geoz, agerria sozietatea enkuntien trenpu gaiztua arra henki salhatu onduan, ostiale gaian administrazione kuntseia bilduda. da. Labado. Le conseil d'administration a pris acte de la cessation de paiement Administrazio kuntsiak eh, ikustez agerria sozietatiak fakturak etzutila pakatzen eta bankako kuntiak blokatuk zutila boskatu dizugu aho batez eh, bilanaen pausatzea. Ondo aminak dutzu astelehen goizian paueko komertzio tribunalilat junen gela sustapen judizialaen galtuen pausatzea. Por euh, plede le redressement judiziere de la struktura. Suspertze judiziala hun hartuk bada, baduki sei eta hama sortzi hilabeten artian elkibiden atzamaiteko, afea jarraikitzen dian mazela abokata. Za gel le pasif. Pasibua blokatzen dizu, erran nahi dizu zorak gorro eta sorz esaitiak edo mailegiak e pausian gela, badik ezugu sei eta hamazortzi hilabeten artian, arra egituratzeko. Rostrukturin. Michel Etxebest mauleko hau horiaen denboan zien ageria fraidetegia Yoshi eta hotel ostatuz berritu. Herriko etxiak du akzioen ehuneko berroita hameka eta beste ehuntalautan hogei akzio euskaldunek beste undarra badie.